Hierna het David die Filisteine verslaan. Hij die stad gaat met zijn omliggende dorpies ingeneem. David het ook die Moabite verslaan. As sy onderdane moes hulle aan David belasting betaal. David het ook vir Hadad Eser van Sobel tot so ver as Hamad verslaan. Hadad Eser was juist op pad om sy greep op die gebied langs die Eefraat rivier te versterken. David het 1000 strijdwagens vir hom gevat, was ook 7000 man van die strijdwabemanning en 20.000 voedsoldate. Hij het al die paarden, behalve 100, sy hakskensinnings afgekap so dat hulle nie kon werk nie. Die Arameers van Damaskus het verraad dat Eeser kom help, maar David het 22.000 van hulle doodgemaak. Hij het toe beheerpunte in Damaskus, die Arameese hoofstad, opgerig. Daarna was die Arameers David sy onderdane hulle moes belasting aan hom betaal, so hy die Heere David laat wen waar hy ook al oorlog gemaakt het. David het die gouskulde wat hy dat Eeserse wachte gedraaid, het, afgevat en Jerusalem toegebring. In die stede Tiefgat en Kyn, wat aan Adat Eeser behoort het, het David een groot hoeveelheid brons vir hom gevat. Later het Salomo dit laat smelt om die reese bronsbak wat bekend was als die, Sedert, as oor die pilare buiten die tempel en die bronsgereedskap wat in die tempel gebruik is, te laat maak. Toe koning Toi van Amad hoor dat David vir dat Eeser verslaan het, het hy sy sien Joram gestuur om David geluk te wens met sy oorwinning. Hadat Eeser was in daar die stadium ook in een oorlog teen Toi gewikkel. Toi het ook gestenke van goud, zilver en brons vir David gestuur. Koning David het hierdie geskenke ook vir die Heere gegeen. Hij het dit ook met al die zilver en goud gedoen wat hij van ander volken afgeneem het, soos die Edomite, die Moabite, die Ammonite, die Filisteine en die Amalite. Abisar, Syriase sien, het 18.000 Edomite in die zuidvlakte verslaan. Hij het toe beheerpunte in Edom opgerig. Daarna was die Edomite David sy onderdane, so het die Heere David laat ween waar hy ook al gaan oorlog maak het. David het goed en eerlijk oor die hele Israël regeer. Die belangrijkste ambtenare in die koninkrijk was, Joab, Syriëse sien, die bevelvoerder van die leer, Josaphat, Achelitse sien, die stadshistoricus, Sado, Achitepse sien, en Achemelek, Apotarse sien, die priesters, Sousa, die stadssecretaris, Benaja, Joadase sien, bevelvoerder van die koningse lijfwacht. David sy eie was van zijn belangrijkste ambtenaren.